Labrīt visiem! Es aicinu, ka mēs varam ieņemt savas vietiņas, apsēsties. Es nezinu, var jau būt, kad es esmu vienīgais, bet varbūt, ka jums kādam arī ir tā, ka jūs bieži vien domājat, vai tad tiešām Dievs mani var lietot? Es taču nevaru to un to, vai es esmu tāds un tāds. bija piedzēries. Ābrahāms bija pārāk vecs. Jēkabs bija melis. Lejā bija nesmuka. Jāzeps tika izmantots. Mozus stostījās. Gideons bija nobijies. Samsonam bija gari mati. Jeremija un Timotejs bija pārāk jauni – Dāvids pārkāpa laulību un nogalināja cilvēku. Elija gribēja izdarīt pašnāvību. Jesa izsludināja kails. Jona bēga no Dieva. Naomī bija atraitne. Pēters aizliedz Dievu. Mācekļi aizmiga lūdzot. Marta raizējās par visu samariešu sieva bija šķīrusies. Caķeis bija pārāk īs. Pauls bija pārāk reliģisks. Lācars bija miris. Un Dievs katru no viņiem lietoja. Un katru no mums var lietot. Šeit, šodien, tagad. Un turpmāk. Mīļais Tēvs, paldies Tev par šo rītu, ka mēs katrs varam būt šeit. Paldies, ka Tu mūs esi modinājis, aicinājis, nākt un būt kopā. Būt kopā kā draudzēji, kas tiešām var pienest visu slavu un godu Tev. Tev, kas ir katru no mums radījis. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam saukt Tevi par savu Tēvu, ka Tur gādā par mums vairāk, kā mēs to esam pelnījuši. Es tiešām lūdzu, ka šodien esot šeit kopā, ka mēs varam nolikt visas lietas malā, kas varbūt šaudās par mūsu galvu, un ka mēs varam slavēt, pielūgt Tevi un saņemt to, ko Tu esi gatavojis priekš mums. Esi klāt un tiešām pagodinies šeit mūsu vidū. To lūdzam Tavā vārdā. Amen.

saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim vision es aizlūgu par Oskaru Blūmu. Tur redzi šīs veselības problēmas. Mēs tiešām lūdzam par viņu, lūdzam, lai tu gādā arī šajā brīdī par viņu. Lai arī cilvēcīgi liekas, gribētos, ka tas viss vienkārši vienā mirklī pazūd, tad mēs neredzam to, ko tu vēlies, lai kas notiktu. Paldies, ka tu darbojies šajos brīžos, ka tu, jā, ka tu apkārtējiem cilvēkiem reizēm parādi, cik tu esi varens. Paldies, ka esmu to piedzīvojis savā dzīvē. Tiešām mēs lūdzam, lai tu dod spēku gan Oskaram, gan viņa ģimenei. Tiešām iziet šim brīdim cauri. Ka pēc tam Oskars var liecināt to, cik neiespējams un liels darbs tu dari ka tas viss ir tikai pateicoties Tev. Mēs tiešām lūdzam, lai Tu dod spēku, lai Tu esi viņam blakām un stipri viņu. To lūdzam Tavā vārdā. Amen. Tu mūžam dzīvais Dievs, Tu ne Nothing vēl, bet tu bez vārda nepazīst. Gribu patiesību atzīt, lai mani brīvu dara tā. Gribu kļūt par tīru draugu, ko mīlestība piepildā. Gribu tavu sirdi pazīt, gribu sevi iepazīt. Gribu atvērt debes loku, es tev pretī eju, mani nevar apturēt. Gribu saukties tavā vārdā, tavai tautai piederēt. Gribu patiesību atzīt, lai mani brīvu dara tā. Gribu kļūt par tīru trauku, ko mīlestība piepildā. Gribu tavu sirdi pazīt, gribu sevi iepazīt. Gribu atvērt debes logus, kur tavas gaismas piepildā. kalnes, kas sev visu aizrauj līdz. Negribu kā skaliņš peldēt, būt bez vārda nepazīts. Gribu patiesību atzīt, lai mani brīvu dara tā. Gribu kļūt par tīru trauku, ko mīlestība piepildā. Ceļos es tev pretī eju, mani nevar atturēt. Gribu saukties tavā vārdā, tavai tautai piederēt gribu patiesību atzīt, lai mani brīvu dara tā, gribu kļūt par tīru draugu, ko mīlestība piepildā. Gribu tavu sirdi pazīt, gribu sevi iepazīt, gribu atvērt debes logus, tavas gaismas piepildīt. Gribu tavu sirdi pazīt, gribu sevi iepazīt, gribu atvērt debes logus, tavas gaismas piepildīt iepazīt, gribu sevi iepazīt, gribu atvērt tebes logus, būt tavas gaismas piepildīts. Gribu tavu sirdi pazīt, gribu sevi iepazīt, gribu atvērt tebes logus, būt tavas gaismas piepildīts. Pār kalniem, pāri jūrai, kungs, plus tava mīlestība mums es savu sirdī atveru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā būt tik dienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu es mūžam dziedā, tik par tavu mīlestību. Pār kalniem, pār jūrai, kungs, būs tava mīlestība mums. Es savu sirdi atveru, lai dziedinātu mani tu. Man prieks ir patiesībā tu, ikdienas rokas pacelšu, kad tava mīlestība plūdīs pāri man. Lēvus kungs es mūžam dziedāju. debesis mūžam dziedā. Par labu mīlestību, aiz prieka vēlos dejot. Un skaļi gāvilē, kad pazuduši Jūs dzirdat, ka es teicu labrīt? <laughs> Nē? Jūs skatāties, man mut kaut ko runā, bet ko es saku, nesapratāt, ja? Pirms es sākšu, es gribēju prasīt, vai um, šeit ir kāds, vai kam ir kāds mājās slims, vai, vai, vai, vai ir tāda vajadzība, par ko mēs varētu tagad aizlūgt. Pats varbūt ne vesels. Miķels šeit, gads, Dina, Evrit. <clears throat> um, mājās visi veseli. Es gribētu iestāties par savu meitu, Sofiju. Tiešām ļoti vajadzīgas aizlūkšanas ir. Uh, um, mums iet ļoti šobrīd. Bet uh, <clears throat> vienkārši es gribētu aicināt, ka mēs varētu piecelties. Un mums ir varens Dievs, kurš dzird, ka mēs lūdzam, mēs viņu nu, patās slavējām, pielūdzām. Un paldies Dievam, ka viņš nav tāds, kas tikai sagaida, bet kas īstenībā arī ļoti aktīvi um, ir, ir, ir, ir mūsu dzīvēs, un, un es ticu, ka viņš var dziedināt. Vēlreiz tie, kas pacēļ rokas, kam vajadzīgs tās, tās dziedin, dziedināšana, gribētu aicināt, kad varbūt tie, kas esat blāks, varbūt vai nu pieiet vai uzliekat rokas, vienkārši aizlūksim par šiem cilvēkiem, ja? Droši. Uh, tur bija Everit, te gads Dina, pie Dinas kāds varbūt var pieiet. Un uh, Miķēls aizlūksim un Mīļo debes tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, visvaranais Dievs. Un mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi dzīvs. Un, un Tu esi visspēcīgs Dievs un visvarans Dievs. Un, kungs, Jēzus, mēs daudz cilvēku caur gadsimtiem pirms Tavas atnākšanas, kungs, Jēzus, mēģināja saprast Tev un par Tev daudz runāju un rakstīju, Dievs, bet, kungs, kad Tu nāc, Tu parādīji, Tu demonstrēji, kāds ir tēvs, dziedinādams cilvēks, atbrīvojot viņus no mocībām, no sāpēm, no slimībām, Dievs. Un, un to tādā veidā atstūm prom ienaidnieku valstību, Dievs, tu iznīcināji viņu plānus. Un to mēs gribam lūgt Tev šodien, kungs, Jēs, ka Tu iznīcinātu ienaidnieku plāns, Dievs, un Tu atstum prom viņu valstību no mūsu dzīvēm, no mūsu ģimenēm, kungs, Jēs, Kristus vārdā, Dievs, un ka mums būtu ka Tu dziedinātu šos cilvēkus, Dievs, pirmkārt, kas pacēla rokas šeit, kas ir šeit, kungs, Dievs, mēs lūdzam, kungs, Tavu pilnīgu dziedināšanu, Dievs, lai kāda ir šī kaita, mēs lūdzam Tavu dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzu arī par savu meitu Sofiju, kungs, lūdzu dziedini viņu, Dievs, Tavs atbrīvo no, šīm, no šī vīrus, vienalga, kas tas ir, kungs, Jēzus. Un katrs viens, kas vēl ir slims, kas nav varējis atnākt šodienas dievkalpojumu, mēs lūdzam par viņiem, Dievs, mēs lūdzam Tavu dziedināšanu, kungs, Jēzus. Um, Tavu apsardzību, Dievs, arī no kādiem vīrusiem, Dievs Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi varans, Dievs, mēs apliecinam to visu, un mēs Tev slavējam, kungs. Jēs Kristus vārdā mēs lūdzam. Un viss saka, amen. Mums ir jātic, ka Dievs dziedina, amen. Par spīt visam, un īstenībā arī jāturpina lūgt, ja kaut kas arī nenotiek, vai ne? Es gribu uzdot jautājumu pirms mēs lasīsim tekstu. Cik no jums ticat, ka ir mūžība? Ka mēs neesam tikai šeit, tik cik gads nodzīvojam, slaudiem. Ir mūžība, ne? Un uh, cik daudz ir mūžība? <laughs> Forever. Mūžīgi. Uh, nu, ieliekat sevi tajā pusē mūžībai. Tagad skatoties no tās puses – Ko tu sev gribētu pateikt, kas ir svarīgākais tavai dzīvē, ko tu varētu piedzīvot un kas tev ir jāpanāk? Mūžība, es viennozīmīgi saku, tā ir dzīve, tas ir tur, kur ir jēzus Dievu valstībā. Ne? Jo citiem mūžības arī ir visādas atgriešanās, reinkarnācijas un tā tālāk, bet uh, nē, mēs ticam, ir vienais cilvēks dzīvo, tad ir tiesa un tad ir mūžīgā dzīvība vai mūžīgā pazušana. Uh, Mēs, kas ticam uz Jēzus Kristu, mums ir mūžīga dzīvība ar Jēzus Kristu. Un tagad iztēlojies, ka tu jau esi tur un skaties uz savu dzīvi šeit. Ko tu vēlētos sev pateikt? Ja tev tiktu uzdot viens jautājums, pasak man lūdzu, kas ir tas svarīgākais manā dzīvē, kas man ir jāizdara? Tāds jautājums, interesants. Kas ir tas svarīgākais? Un tas jau nenozīmē, ka nekas, cik vispārējais ir mazsvarīgi vai pilnīgi garām piemēram, bērni vai darbs vai, vai ģimene vai, vai nu, visas pārējais, ko mēs varam sasniegt, tas jau nenozīmē to, ka um, Tas ir nekur nedarīgs, bet svarīgākais ir īstenībā, es varētu teikt, attiecības ar Dievu ir tas instruments, veidot tās attiecības ar Dievu, bet pazīt Dievu, ne? Iepazīt dzīvo vara no Dievu kā personīgi glābēji. Ir daudz, kas Dievu zina, zina par Dievu, bet ir liela atšķirība, un es ticu, ka daudz no jums jūs to zinat, ir liela atšķirība uh, Dievu pazīt, vai ne? Nevis zināt pa viņu. ir daudz un dažādas grāmatas, ir daudz un dažādi um, domas, un, un mēs paši esam dzirdējuši un sludinājuši, un tad, tad kas tad ir jādara, uh, lai mēs varētu iepazīt Dievu kā cilvēku, kas mums ir jādara, kāds ceļš mums ir jāiet, lai mēs varētu iepazīt Dievu. Un uh, par to ir daudz runāts, par to daudz rakstīts, par to var daudz runāt, un arī runāsim, uh, bet šodien es nedaudz no otras puses gribētu pastīties, un tas ir, ko Dievs dara lai tikt līdz mūsu sirdīm. Tad Dieva ceļš pie cilvēka, Dieva ceļš uz cilvēku sirdi. Un uh, viena no tiem cilvēkiem, uz ko mēs šodien skatīsimies, būs Ieps. Tas ir viena no, vien tikai no personām Bībelē, kur mēs varam ļoti spilgt redzēt Dieva ceļu pie Ieba, uz Ieba sirdi. Es izlasīšu. Uca zemē mita kāds vīrs vārdā Ieps. Šis vīrs bija sirds skaidrs un taisns, jo viņš bijās Dieva un vairījās no ļauna. Viņam dzimuši septiņi dēli un trīs meitas, un viņam piederēja septiņi tūkstoši sīklopu, trīs tūkstoši kamieļu un 500 jūgu vēršu, arī 500 ēzeļu māšu un ļoti liels skaits darba roku. Šis vīrs bija viscildenākais starp visiem ļaudīm, kas dzīvoja austrumos. Viņa dēli bija paraduši ik viens savā namā pēc kārtas kopā sanākt un rīkot dzīres – Tie mēdz aicināt un ielūgt arī savas trīs māsas, lai tās kopā ar viņiem ēstu un dzertu. Kad kārtīju dzīru laiks bija apkārt, tad Ījebs sūtīja viņiem savu atgādinājumu un ieteica pašiem svētīties. Viņš svētīja viņus arī pats. Viņš cēlās nākamā dienā agri no rīta un upurēja dedzināmos upurus atbilstoši viņa skaitam, jo Ījebs mēdzis priest tā. Varbūt mani dēli ir grēku darījuši un savās citsprātā zaimojuši Dievu. Tā ja Ījebs darīja alažiņu. Un notika kāda diena, kad Dieva dēla nāca, lai nostātos tā kunga priekšā, tad arī, arī dzen sātens atnāca viņu vidū, un tas kungs sacīja sātenam, no kurienes tad tu nākdams? Un sātens tam kungam atbildēja un sacīja, no ceļojuma un klejojuma pa visu zemes virsu. Un tas kungs sacīja sātenam, vai tu esi ievērojis manu kalpu iebu, ka nav virs zemes neviena tāda kā viņš? Šis vīrs ir sitskaidrs un taisns, viņš bīstas Dievu un vairās no ļauna. Tad sātans atbildēja tam kungam sacīja, vai Ievs Dievu velti un bez kāda apsvēruma bīstas? Un vai tu pats arī neesi gan ap viņu, gan ap viņa namu, gan ap visu, kas tam pieder uzcēlis aizsarg žogu? Tu esi viņa roku pūliņu svētījis, viņa ganām pulki ir izplatušies pāri visai zemē. Bet izstiep savu roku un pieskaries visam tam, kas viņam pieder. Tiešām atklāt viņš no tevis atsacīsies. Tad tas kungs sacīja sātnam labi – Viss, kas tam pieder, lai ir tavā varā, tikai neizstiep savu roku pret viņu pašu. Un sātans aizgāja projām no tā kunga vaiga. Un notika kāda diena, kad viņa dēla un viņa meita sēda un dzēra savu pirmzimtā brāļa namā. Tad kāds vēstnesis apsteidzās pie iebu un sacīja, pat laban vēši vilka tīrumā ārklus, bet ēzeļa mātes atradās līdzās viņiem ganos. Pēkšņi lopiem uzbruka, uzbruka sabieši un tos paņēma, bet jaunos kalpus viņi nokāva ar zobenu asmeni. Es viens pats izglābos, lai tev to paziņot. Kamēr tas vēl skaidroja, ierādās kāds cits un sacīja, Dieva uguns krita no debesīm, sadedzināja gan sīklopus, gan arī jaunos ganu zēnas, tos pilnīgi aprīdama. Es viens pats izglābos, lai tev to paziņot. Un kamēr šis vēl stāstīja, nāca kāds cits un sacīja, Kaldei izvijās, izvirzījās trijos pulkos, un tie uzbruka kamieļiem un tos aizveda, bet kalpus tie nogalināja ar zobenu asmeni. Es viens pats izglābos, lai to paziņotu. Kamēr tas vēl runāja, atnāca kāds cits un sacīja, tavi dēli un tavas meitas ēda un dzēra vīnu sava pirmzimtā brāļa namā. Un redzi, liela vētra nāca no tūkstneša un sagrāba namais visiem tā četriem stūriem, tas sagrūza jauniešiem un tie bija pagalam. Es vienīgais izglābos, lai tev to paziņot. Tā ības piecēlās un saplēsa savu virsvalku, viņš noskūja kālu savu galvu, nometās zemē un nolecās savu vaigu pēc zemes un sacīja. Kāls es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kāls es atkal aiziešu Tas kungs bija devis, tas kungs ir ņēmis, tā kunga vārds, lai slavēts. Pie visa tā Ieps nekādu grēku neizdarīja un neizteica nekādu aplamību pret Dievu. Pirmais pants un uca zemē mitis kāds vīrs, vārdā Ieps, šis vīrs bija sirds skaidrs un taisans, jo viņš bijās Dieva un vairījās no ļauna. Atveriet 42. Uh, pēdējo nodaļu Ieps grāmatā. Piektais pants. Līdz šim, iepšo saka, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi, tagad arī mani, mana acis tevi skatījusi. Un šeit viņš saka, līdz šim viss, ko es varētu var teikt par tevi, zinu Dievs, es biju dzirdējis no ļaudīm. Ļoti interesanti. Es gribu, lai jūs paturat prātā to, ko Ievs saka pašās beigās, ka viss, ko es par tevi biju dzirdējis, es biju dzirdējis tikai no cilvēkiem. Bet tagad man acis tevi ir redzējusi. Dievs vēlās attiecības ar tevi. Personīgs. Un es ne, kā es teicu, mēs šodien nerunāsim par to, kas mums ir jādara. Bet mēs skatīsimies uz to, ko Dievs dara, lai tiktu uz mūsu sirdīm. Šeit ir Ieps, kurš ir ļoti no, nu, šeit pašā sākumā ir teicis, ka viņš ļoti bijās Dievu. Viņš, viņš visu laiku dzīvoja taisnu dzīvi, varētu teikt perfekti. Bet tomēr kaut kas pietrūka. Mēs varam redzēt to stāstu, visu izlasot, ir uzdodās jautājums, kāpēc Dievs tā pieļāva iebam? Kāpēc Dievs tā pieļāva? Kāpēc tāda lieta notika iebam? Un uh, uzreiz, ko es gribu teikt, kad uh, Dievs zina, ko viņš dara. Un katram cilvēkam ir savs mērs, un Dievs to nekad nepārkāps. Ir rakstīts, ka katrs cilvēks, ka viņš neliks mums pārbaudījumus vairāk, nekā mēs spējam nest. Amen. Un visam viņš tāpat dod labu galvu, viņš dod svētību. Amen. Un, uh, bet bija kaut kas, es, es ticu, tas nav tā aprakstīts šajā grāmatā, bet es ticu. Un zinot tālākajās grāmatas Bībelē un iepazīstot Dievu, Es ticu, ka Dievs tik ļoti vēlās, lai mēs Dievu ne tikai godājam ar ārišķīgiem darbiem, bet lai mēs viņu personīgi arī pazītu. Lai mēs viņu personīgi pazītu. Un cik svarīgi, ka, ka mana personīgā Dieva pazīšana nav tava personīgā Dieva pazīšana. Cik svarīgi, ka tev ir pašam savs stāsts, kāpēc tu seko Dievam, kāpēc tu viņu pielūdz. Jo patiesībā, ja mēs Dievu neiepazīstam, bet mēs noejam visu mūžu baznīcā, kāda tam ir jēga? Mēs varētu, es nezinu, ko izdarīt, bet ja mēs neiepazīstam dzīvo patieso Dievu un īstenībā Jēzus Kristus darīja zinām tēvu mums un to, cik ļoti Dievs patiesībā vēlās, lai mēs viņu pazītu un zinātu. Ja tev ir finansiāls grūtības tagad, zināji, ka Dievs ir tas, kurš sagādā. Iepazīt Dievu tādā veidā, uzticēties viņam, lūgt un prasīt. Tu redzēsi, kā Dievs dar brīnums, ja tu tikai vērsies pie viņa. Amen. Jo Dievs ir uzticams, viņš ir uzticams. Un es ticu, ka viņš kādas situācijas var mūsu dzīvēs pieļaut. Kādas situācijas viņš, viņš var pieļaut. Lai gan liekas, kādreiz liekas, mēs arī iesim cauri īsi tām lietām, kas tālāk šajā ieeja grāmatā notiek. Lai gan liekas, ka cilvēks pats kaut ko savā prātā sastrādā un pēc tam dabū ēst to putru. Bet patiesībā iespējams, ka Dievs kaut ko pieļauj tavā dzīvē ar mēķi, lai tu viņu labāk iepazītu. Amen. Un šis ir ceļš, es saucu šo Dievu ceļš uz, uz Iebu sirdi. No sastā pānta pirmajā nodaļā mēs varam redzēt kādu lietu. Un, un arī lasot Ieb grāmatu, Ieb grāmatu ir vispār ļoti sarežģīta grāmata lasīt. Um, bet iesaku viņu tāpat izlasīt, jo nu, šajā grāmatā šo no sestā pāna pirmajā nodaļā uh, ir viena lieta, ko pats Ieps neredz. Viņš neredz debes ainu. Viņš neredz sarunu, kas ir apsūdzētājiem ar Dievu. Ļaunuma autoram ar Dievu. Un uh, tajā sarunā atceraties arī ļoti svarīgi ir uzsvērt 8. pantā, un tas kungs sacīs Ātmanam, vai tu esi ievērojis manu kalpu iebu Ka nav virs zemes neviena tāda kā viņš. Šis vīrs ir sirdskaitrs un taisns. Wow! Iedomājies, ja ko Dievs pasaka par Iebu. Ja, ja Iebs varētu to dzirdēt, Dievs pats pasaka. Ķēniņ, ķēniņš, valdnieks, visvarenais kungs Dievs pasaka pa Iebu. Viņš ir sirdskaidrs un taisns. Arī šo lūdzu atzīmējiet. Ir ļoti svarīgi lasot tālāk. Visus tos notikums tālākos. Kad Dievs pats pasaka pa iebu, viņš ir sirdskaidrs un taisns un vairās no ļauna. Un tad sātens izaicina Dievu. Nu, es nezinu, tā kā izaicina, viņš saka, jā, bet viņam jau viss tas ir tāpēc, ka tu esi viņu svētījis. Paņem to visu nost, viņš no tevīm asacīsies publiski un skaļi. Un ja nu Dievs pasaka, labi, dari. Man patīk angļu valodā šeit šis teikums ir tāds, ka dari to, ko tu gribi, ar to viss, kas viņam pieder. Ko, ko sātans izdara, kas ir viņa griba? To, ko Jēzus jau teica, nogalināt, nolaupīt, noslapkavot. Tieši tā viņš izdara ar visiem. Interesanti, ka ar dzīvniekiem viņš visus nozog, atstāja dzīves, bet cilvēks vienkārši nogalina. Tāpēc, ka viņš nevar izturēt cilvēks. Viņš ir ienaidnieks visai cilvēcei. Ticīgam vai neticīgam viņš ienīst cilvēks. Viņš grib viņus iznīcināt, nogalināt, sasaistīt. Līdz ar to tie, kas jokojās ar sātanu, zīmē viņu kādu sarkanu, kaut kādu astainu vēlnēnu, kas tur skraida apkārt, pilnīgi kļūdās. Viņš ir ļoti bīstams katram cilvēkam, ļoti bīstams, jo viņš visu, ko viņš dara, ja viņam tiek dota vara, visu, ko viņš dara, ir nolaupīts, apzakt, nogalināt. Un tālāk mēs ne, ne, laika dēļ nelasīsim otrā nodaļā, tālāk, kad uh, mēs redzam, ka Ieps neno, neko neno, nenoliec Dievu, Bet pēc tam sātens ar Dievu sateikās vēlreiz, nu viņam jānāk Dievu priekšā. Arī viņš ir pakļaus Dievam. Viņš nostājās Dievu priekšā un viņš saka, ā, nu redz, tu man pavelti, musināji to izdarīt iebam. Viņš saka, kaul pret kaulu, paņem viņam veselību nost un viņš no tevīm atteiksies. Dievs arī to pieļauj. Šķiet kāda netaisnība, bet vēlāk mēs sapratīsim visas tās lietas. Un Tad ir jautājums, no kurienes nāca ļaunums? No Dieva? No kurienes nāca iebam slimība? No Dieva? Kas ir autors tādai idejai, kā notika rība? Sātans. Dievs pieļāva. Bet to izdomājumu, to kāpēc un kāpēc tieši tā notika, izdomāja Sātans. To arī ļoti svarīgi, jo Dievs nav ļaunuma autors. Tālāk no, no trešās nodaļas – var teikt, no 4. līdz 31. nodaļai patiesībā te ieba atnāk trīs cilvēki. Elifas, Bildats un uh, Cofars. Trīs viņa draugi um, atnāk pie viņa un uh, skaidrs, ka viņi um, nav vienkārši. Ir, ir pēc gan to tekstu izstudējot, paskatoties šie vīri, ir nu viennozīmīgi kādas cilts vai viņi ir tēvi, viņi ir, uh, nu varētu teikt, uh, līderi, ļoti dziļi cienīti vadītāji, kur atnāk pie Ieba, un visas šīs tālākās nodaļas noteikti tātad katrs no viņiem, izņemot uh, cofers, Bildats un Elifas, uzrunā Iebu trīs reizes, uh, un cofers uzrunā divas reizes, un tad pārējās tās nodaļas pa vidu ir Iebs uh, tā kā atbilde. Līdz 3.1. nodaļai noteikti tā kā dialogs. Bet sākumā viņi uh, Aptuveni septiņas dienas viņi vienkārši sēž un klusē. Vai pastīsimies trīs precīzi dienu, bet viņi vienkārši no sākuma ierauga iebu, un viņi ir vienkārši šokā. Un viņi arī zina, kas ir noticis ar viņu bērniem. Un uh, viņi sēž, un tad, tad tas, ko viņi īstenībā mēķi ir atnākuši darīt, ir sniegt ka iebam skaidrojumu. Patiesībā it kā iedrošinot, bet skaidrojumu, kāpēc ieba tev notika tā, kā ir tev noticis. Un arī jāuzsver ļoti svarīgi, Tad, tad viņi viens, katrs no cofars, izņemot cofars, Elifas un Bildats uzrunā trīsreiz Ieb, Iebs atbild, cofars uzrunā viņu divreiz un Iebs atbild. Tā dialoga. Un pa starpām ir Ieb paša uzruna, ka viņš tā kā runā un spriež par tādu. Un tad tā viss ir pierakstīti. Un arī ir ļoti svarīgi, ka šie trīs cilvēki arī nezin debes ainu. Viņi arī nezin, kas patiesībā notika. Un pēc tam pašās beigās uzrodās, nezinu, kurā brīdī viņš ir parādījies, bet uzrodās arī ceturtais, kas ir jaunais, tas ir Ēlihus. Bet visi trīs un četri, īstenībā, visi šie četri draugi, un tas Elifas arī uzrunā iebu, un viņš arī pasaka iebu, un tūlī pēc tam nāk pats Dievs, kurš uzdod iebam 74 jautājumus. Tas var būs fantastiski, mēs redzēsim pavisam īs. Un šie visi četri cilvēki īstenībā pārstāv arī tādas ļoti populāras kristīgas domas mūsdienās arī vēl. Tātad raksturojot kāda cilvēka, kristie, kristīga cilvēka, ticīga cilvēka ciešanas. Pārbaudīsim savus sirds, vai mēs neesam kādā brīdī tādi paši. Un tātad pirmais ir Elifas, kurš ir patiesībā viņa, viņa viedoklis pārstāv cilvēks, kurš visus priež pēc pieredzes. Viņš netik daudz vērtē, kas ir rakstīts, ko saka Dieva vārds, bet viņš spriež pēc tā, ko viņš ir pieredzējis. Tas ir bīstam. Otrs cilvēks ir bildats, viņš ir tradicionālists. Viss, ko viņš zina, viņam ir iemācīts, jo pēc tradīcijām. Kāpēc mēs tā darām, tā ir mūsu tradīcija. Piemēram, mūsu draudzē, ziniet, kas ir tradīcija? Hīmnes dziedāšana. Tā ir tradīcija. Tas nav likums. Ja mēs kādu svētdienu nenodziedāsim hīmnu, Dievs nebūs dusmīgs uz mums. Tā ir mūsu cilkā cilvēka izveidot, tā bija mācītājs sēmas sirds. Viņš teica, paklausieties, latvieši, ko jūs paši dziedat jūs, jūs valsts himnā. Tā ir kā lūkšana. Viņš teica, tāpēc arī dievkalpojumu mēs beidzam himnu nevis kā tā trūlu nodziedot, bet kā lūkšana par savu valsti. Un tā ir tradīcija, bet tas nav likums, saprotat? Ja kādreiz mēs nenodziedāsim, mēs nevaram pēkšņi, piemēram, nezinu, gads aizmirst nodziedāt, mēs viņu no, notiesājam, ja, gata ārprāts, šausmas. Dievs ir tagad dusmīgs, viss dievkalpojums bezjēdzīgs. Bet bildats ir tradicionālists, un mēs ātri arī vēl pastīsimies, un, un cofars ir dogmatiķis. Ir tā un nekā savādāk. Un Elihus ir Dievu garā runāts vārds. Ir cilvēks, kas runā Dievu garā. Jo to, ko viņš pasaka, ir, var teikt, burts burtā, ko Dievs pēc tam sāk teikt. Un uh, Dievu garā runātām vārdam ir raksturīgi zina, kas, ka viņš vispirms ir kluss, viņš gaidas Dievu. Jo ilgu laiku viņš sēž un klausās viņas visas. Viņš sēž un klausās, ko ieps atbild. Viņš sēž il, ļoti ilgu laiku. Izlasiet, visi nodaļ, tas ir ļoti ilgu laiku paņem, lai to izlasītu. Viņš sēž un skatās un klausās. Un viņš pēc tam saka, ziniet, gadi, daudzie gadi nedod gudrību, jo viens ir skaidrs, ka viņš ir jauns, jaunietis. Viņš, ziniet, daudzie gadi nedod gudrību. Tas ir Dievs, kas dod gudrību. Tā pavisam īsi paskatīsimies ko katrs no šiem trījiem vispirms saka. Elifas uzrunā 4. nodaļā, 15. un 22. nodaļā. Jeb. Un kāpēc viņš saka pēc pieredzes? 4. nodaļā no 7. panta. A, nē, no 12. līdz 16. Jā, no 12. līdz 16. Bet pie manis – Slepeni piezagās vārds, un mana auss no tā uztvēr tikai čukstus, kopā ar nakts parādību ierosinātajām domām laikā, kad miegs pakļauj cilvēku savai varai. Tad man sagrāba bailes un šaušalas, un iztrūcināja visus manus kaulus. Kāds gars gāja man garām, un visi mani galvas macis sacēlās stāvus. Bet tad tur stāvēja kāda parādība manu acu priekšā, bet es to nepazinu. Es nepazinu sejā. Tā palika bez kustībām stāvot, bet balsis dzirdēja čukstam. Un tas, ko viņam šī balss saka, vai cilvēks var būt taisnas Dievu priekšā un mirstīgais šķīs savu radītāju priekšā. Redzi, viņš pat saviem kalpiem neusticas un saviem eņģeļiem viņš pierāda vainu. Cik vēl vairāk tiem, kas mīt mālu graustā, kas no pašiem pamatiem ir veidējums, no pīšļiem, kas ātrāk par kodi tiek sadragāti. Viņš redz kādu parādību. Un pēc šīs parādības viņš arī tā arī pasaka. Viņš pasaka, ziniet, kāpēc es tā domāju? Tāpēc, ka man bija šī parādība. Es kaut ko piedzīvoju, un pēc tā es sāku spriest pa visu. Un, protams, pazīstot Dievu pēc Dieva vārda, vai Dievs nāk ar šaušalām, ar tādām bailēm, kas līdz kauliem iet, Dieva bijība ir paties, protams, bet bailes nenāk no Dieva. Es runāju par tādām bailēm, kas paralizē – Un viņš pēc tās priež, un redziet, ir bīstami. Un tā ir viena no arī nekad neveidot a, pēc pieredzes. Tu kaut ko esi pieredzējis, pārbaudi pēc Dieva vārdu. Ja tas nesakrīt, tad es uzmanīgs ar to. Tas tad īstenībā tāda tā kā aizsar, a, nu, aizsardzība mums pašiem. Visu 15. nodaļu savādāk, nu, lai nebūtu jālasa, vienkārši jūs varat to arī pārbaudīt, tad, tad caur ko, ko, ko Elifas pasaka? Un patiesībā tā ir reliģiska uzruna. Es trīs arī nosaušu, kas ir reliģija, to varēsim mēs ļoti labi izlasīt, kas ir reliģija, tas ir uh, nākošajā 22. nodaļā, ko Elifas saka, bet tad, tad reliģija vienmēr noliks fokus uz cilvēku un tā kā mudinās cilvēkam savā spēkā cīnīties un visu panākt. Dievs ir debesīs, viņam nerūp, viņš tikai skatās uz tevi un gaida, ka tu izdarīsi visu pareizi. Viņš ir attālis. Un īstenībā varbūt tās 22. nodaļas ātri izlasīšu. 22. nodaļā 12. līdz 14. pantam. Un šeit Elifas saka par Dievu. Viņam taču skatu aizsēdz padebešu. Viņš neko nevar redzēt, un viņš kustas vienīgi šurpu turpu pa debes izplatījumu. Vai tu gribi turēties pie agrākās pasaules ceļiem, pa kuriem ļauni, ļauni ļaudis reiz staigājuši? Tie, kas priekšliks bojā gājuši, kuru dzīves pamats aizkalojuši plūdi – Viņš saka pat Dievu, Dievs ir tur debesīs, ko tu te mēģini viņam kaut ko? Viņam nerūp, varbūt citos vārdos tā var pateikt. Dari savus likumus, pildi savus baušļus, un tu būs kārtībā, būs viss kārtībā. Tad ļoti augsta, nu, reliģioza uzruna. Un reliģija vienmēr noliks cilvēku fokusā, liks cilvēkam darīt arvien vairāk un vairāk un vairāk, un tikai tādā veidā viņš varēs izpatikt Dievam. Dievs ir pret tevi, Dievam īstenībā ļoti daudz lietas tevī nepatīk, un kamēr tu viņas visas neizmainīs un neizskaudīs, Dievam nekāds sakars nav ar tevi. Visi citi ir svētāki un labāki, lūk, ir tik daudz cilvēku, tik daudz svētu cilvēku, tik daudz labāku cilvēku. Centies pēc viņiem arī, tu arī daudz tālāk tiks. Svētais tas, svētais tas. Un Dievs ir Dievs, kas īstenībā iznīcina. Protams, šī grāmata ir vecajā derībā. Mēs zinām Jēzu, amen, mēs zinām žēlstību. Un mēs zinām, kā Dievs Jēzus, kā nāca, viņš, kā viņš parādīja tēvu. Ka viņš vispār, vispār tādu lietu pateica, ka Dievs ir tēvs, tas vispār šādu reliģijos skatījumu momentāli iznīcina. Reliģija vienā vārdā sakot šādi, vienā teikumā. Viss, ko cilvēks var darīt, lai tikt līdz Dievam. Bet paties kristietība ir, ko Dievs ir izdarījis, lai tu varētu viņam toties. Tas ir ļoti svarīgi. Amen. Jūs esat ar mani? Bildats tradicionālists. 8. nodaļa, 18. un 25. nodaļa arvien skarbāk šie ar pirmā uzrunā, otrā uzrunā, arvien, ar katru uzrunu viņi paliek arvien skarbāk pret Iebu. Un ko, un ko uh, astotā nodaļa no pirmā panta Un atcerieties, kad viņi visi skaidro un mēģina izskaidrot iebam, kāpēc tev notika tā, kā notika. Bet mēs zinām, mums ir Dievs atklājis caur savu vārdu, kāpēc notika, kā notika, vai ne? Kad Dievs pieļāva kādu situāciju ieb dzīvē. Bet viņi skaidro no tās puses ieb, viss, kas tev notiek, un patiesībā visi viņi ļoti tū kaut kā līdzīgi, bet ļoti tū pasaka tā, tad tā. Ieb, viss, kas tev notiek, ir tavu pašu vaina. Tu esi vainīgs atzīsties kādā grēkā, ko tu dari, nu taču pasak mums, jo tu kaut ko slēp no mums. Grēks ir tas, kas, kāpēc tu ciet, tavs grēks. Tu kaut ko esi ļauni izdarījis, tāpēc tev šitā notiek, un nekā savādāk taču nevarētu notikt tev tā. No 8. 8. nodaļā. Cik ilgi vēl tu gribi turpināt šādas runas, un cik ilgi vēl plūdīs no tavas mutes vārdu, kas līdzīgi vētrai? Vai lai Dievs pārgrozītu tiesu, vai, un visvarenais, lai maina taisnību. Tikai tavi bērni pret viņu grēkoja, tad viņš ir līdz ciest viņiem savu pārkāpumu sekas. Bet, ja tu nopietni Dievu meklēji un tas ir nācis žēlstība lūgties pie visvaranā, ja esi šķīsts un taisns, tad tādā brīdī viņš atkal atvērs pār tevi savas acis un atjaunos tavu mitekli kā taisnības mājokli. Tad tavs iepriekšējais laimes līmenis tev izliksies niecīgs un salīdzam ar tavu stāvokli vēlāk. Tādēļ pajautā taču aizgājušai paudzē un ievēro nopietni, ko tavi tēvi ir izdibinājuši. Un šeit ir tās tradicionālists. Jo mēs, es, mēs paši esam tik, te tikai kopš vakardienas un nieka nezinām. Mūsu dienas ir tikai kā ēna virs zemes. Neuzdrīksties pats kaut ko izvērtēt, pārbaudīt, visu ņem, ko tavu tēvu tev ir mācījuši. Tāda ir tradīcija un tā ir jādara. Nu, kurā brīdī tradīcija ir vērts izvērtēt un nebaidīties no tā. Amen. Amen. <laughs> un uh, 18. nodaļa, 25. nodaļa iesaka izrakst, izlasīt arī atsevišķi, kas ir 25. nodaļā ļoti labi noraksturo tradicionālistu skatu par Dievu. Kā viņš redz Dievu 25. nodaļā. Mēs laika dēļ to nedarīsim. 18. nodaļā uh, Akal otrai uzrunā, bildēts uzrunā Iebu, un viņš caur puķiem Iebu nosauc par bezdievu. Viņš būtībā tā arī pasaka, tikai bezdieviem kaut kas tāds notiek. Un būtībā Iebu tu esi bezdievs, bet ko Dievs teica par Iebu? Viņš ir taisns un sirds skaidrs. Nākošais ir uh, cofars. Un cofars ir ļoti skarps. Vēl jau tā viņam ir grūti iebam, viņš visu, ko viņš ir zaudējis un visas tās ciešanas, kas viņam ir, viņam vēl tā drauga, kas it kā ir viņa drauga, kas vēl vienkārši ar pātagām, ar vārdiem, vienkārši viņam sadod pa muguru. Viņš jau arī pasaka vienā brīdī, Ievs, jūs esat nožēlojami iedrošinātāji. <laughs> jūs esat nožēlojami iedrošinātāji. Un būtībā visu, ko viņš pasaka, viņš uzrunā 11. un 20. nodaļā. Būtībā viņš pasaka, katrs pats ir savu likteņu kalējis. Dari un viss būs ok. Nedari, nebūs. Likuma kalps. Un 22. 20. nodaļā es arī iesaku izlasīt vai, un uzdodiet jautājumu, vai tiešām Dievs tāds ir. Jo patiesībā tu noteikti pieķers sev domājumu par Dievu kādreiz šādi, 20. nodaļā. Un paskaties jaunajā derībā, ko Pāvils raksta, ko vēstules raksta, ko pats Jēzus runā par tēvu, par ko viņš un papras jautājumu, vai tiešām Dievs tāds ir. Un redzēs to, ka nav tā. Un tad no 32. nodaļas sāk runāt Elihus. Un Elihus ir Dievu garā runāts vārds. Un tas, ko es gribētu teikt, nevienmēr kāda ciešanās ir vajadzīgs kāds paskaidrojums vai kāds skaidrojums. Nevienmēr. Bieži vien ir vienkārši labi būt klāt, raudāt līdz vai, vai lūgt, bet nevienmēr mums ir, un to es pats sev saku, cik bieži mēs gribam skaidrot kādu situāciju, cik bieži mēs gribam, kāpēc tā notika. Bet mēs skatāmies uz Ēlihus, viņš vienkārši sēž Viņš dzīvo līdz tam notikumam, viņš gaida uz Dievu. Līdz viņš saņem no Dievu to, ko Dievs tūlīt pats iebam teiks. Un interesanti, kad 34. Eh, nodaļā, tad, kad uzrunā arī iebs pēc eh, cofara uzrunas, kad viņš vienā brīdī atbild cofaram, viņš arī atbild sev aizstāvot. Gara kas nāk no Dieva gara, ziniet, kas būs vienmēr centrā? Jēzus. Lai arī tā, tas ir tāpat kā Dievs deva bauslu, bet tūlīt deva arī uzreiz, uzreiz deva arī saiešanas telti, uzreiz deva žēlistību. Un, uh, un kad Sofa runā 34. nodaļa, cik daudzas reizes šajā nodaļā vārds Dievs vai viņš, kad runā par Dievu, viņš vienkārši ir visur centrā, viņš ir cilvēki, oh, Pagaidiet, pagaidiet, jūs te esat tā sarunājuši tikko. Es gribu pievērst jums uzmanību, ka ir Dievs, ir Dievs, kas valda pār visu, un viņš visu kontrolē. Tavā dzīvē viņš visu kontrolē. Viņš pasaka, Dievs ir Dievs, kam rūp. Un, un kā, kā tu tā var teikt, ka Dievs ir kaut kur šeit, tev ir tikai savu kaut kādu situāciju, un viņam vispār nerūp. Viņam rūp. Ziniet, kur, cik daudz viņam rūp? Ziniet, cik, cik daudz Dievs ir tavā dzīvē iesaistīts? Līdz tādam sīkumam kā tavs mats. Ja viņš ir saskaitījis visu tavs matus uz tavas galvas, kādam viņa vairāk, kādam mazāk. Tik, tik, tik smalki Dievs ir tevi iesaistījies tavā dzīvē. Un man patīk, ka Dievu garā runāts vārds vienmēr ievedīs Dievu centrā. Un patiesībā cilvēki turpat blakus pie Dievu. Teiks, zini kā? Dievs īstenībā ir brīnišķīgs. Un lai vai kā. Un uh, no 38. nodaļas līdz beigām Dievs atbild Ījebam. Un es esmu ļoti iedrošināts no šī stāsta arī tāpēc, ka Dievs radīja šādu situāciju. Dievs pieļāva un personīgi viņš arī atnāca un atrisināja to situāciju. Tas nozīmē, ja kaut kas mūsu dzīvēs tiek pieļauts, vienalga, kas tas ir. Kad mēs varam gaidīt uz Dievu un, un gaidīt uz viņu, un viņš atbildēs mums personīgi. Un tas nebūs, kāds tev pateica, kā tev domāt, tev kaut kā tukšs, kaut kas jāpasludina, tu zināsi. Un arī, ja mēs līdz galam kādas lietas nesaprotam, atceramies mūžību. Ka tur viss, viss, kas ir noticis, būs tā vērts. Jo mēs redzēsim kaut ko, ko arī ieps neredzēja. Un tāpat arī mūsu dzīvēs ir kaut kas, ko mēs neredzam. Tā ir Dieva debes aina, ko Dievs dara mums katru dienu 74 jautājums Dievs do, uzdod iebam. Iesaku izlasīt, vismaz šo izlasat. Tuvākajās dienās, savādāk jūs aizmirsīsiet. Dievs sāk ar, ar to, nu kaut vai ar to, ko viņš sāk. Un šī tad, tad celies augšā, ar, es gribu ar tevim runāt. Un, uh, un viņš saka uzreiz, kas ir tas, 38. nodaļa, kas Dievu glābšanas nodomus – aptumšo ar vārdiem, kuriem no jēgas. Paklausieties. Viss, kas notika ar Iebu, Dievs nosauc to par glābšanas nodomu. Kaut kā neloģijas, bet glābšanas nodoms. Un kas ir tas, kas glābšanas nodoms? Aptumšu ar vārdiem, kuriem no jēgas. Viņš ir celies, apjos kā varonīgs cīnītājs savus gunus, tad es tev jautāšu, bet tu man atbildi. Un <laughs> pirmais jautājums jau vien ir, kur tu biji to laiku, kad es zemi veidoju? Un viņš, un viņš sāk teikt par jūrijām, par okeāniem. Un nu, šeit nu, tāda liela lieta. Un viņš aiziet līdz tādai lietai kā kalna kaza, kura dzemdē bērnu. Vai tu esi tur klāt, kad viņš piedzimst? Vai tu esi tur klāt, lai palīdzētu? Un kādā brīdī varbūt liekas Dievs tāds lepns par sevim kaut ko stāst. Es vienkārši sap, jo tas produkts tiem visiem jautājumiem bija beigās, ko Ieps pasaka. Viņš saka, jā, 40. nodaļā, 3. pantā, Ieps atbildēja tam kungam sacīja, redzi, es esmu visai niecīgs, ko lai es tev atbildi? Es uzlieku roku savai mutei, es reiz jau esmu runājis, bet tagad vairs neatbildēšu. Es esmu gan runājis vēl otrais, bet tur, turpmāk to vairs nedarīšu nekad. Tad, tad tas, ko Dievs uzdod tiem jautājumiem, varētu kādā brīdī, ja viņš tā vienkārši lasa melns uz balta, varētu likties, ka Dievs tāds baigi uzbrūk viņam, vai viņš, nu, kā tu tagad iedomājies, bet patiesībā tas, ko Ieb saskata, viņš ir, oh, oh, es esmu baigi sarunājis, baigi sarunājis. Es esmu arī otrais vēl runājis, bet nu tagad gan vairs es nerunāšu. Un šis ir tas, kas mums ir jāuzmanās. Šajās situācijās – ir jāuzmanās, ko mēs sakam. Un tieši attiecībā uz Dievu. Jo Dievs atrisina to situāciju, bet to, ko mēs esam izlējuši, mēs vairs nevaram sasmelt. Mums vienkārši jākrīt Dievu priekšā, saka, Dievs, kungs, piedod. Esmu runājis par lietām, kas man ir pārāk brīnišķīgas, jo 42. nodaļā viņš tā arī pasaka. Es zinu, ka tu visu spēji, un tev nekā, nav nekāds nodoms neizpildāms. Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumsojas Dievu padomu? Bez zināšanām viņš vienkārši atzīstās. Es esmu runājis, bet man nebija pareizas izpratnes par lietām. Tās man bija pārāk brīnišķīgas parādības, un tās izprast man nebija iespējams. Ak, klausi lūdzams mani, jo es gribu runāt, es gribu tevi jautāt. Tu atbildi man un pamāc mani. Wow, Dievs, zini kā, es īstenībā biju daudz ko dzirdējis un baigi brīnišķīgi brīnumainas tādas mistiskas lietas tās viss priekš manī bija. Bet tagad Dievs lūnā tu, es gribu tev jautāt un pamāc man. Tāda viena, viens instruments attiecībā man Dievu. Dievs pamāc man. Kungs, es nemāku. Pamāc man. Kā mācekļi, Jēzus māc, māc mums lūgt. Un redz, viņš saka, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi, tagad arī mani acis tevi skatījusi. Un tāpēc atzīst sev par vainīgu un nožāloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšļos un pelnos. Un lūk ir rezultāts. Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļa, 17. nodaļa 3. pants saka, šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņa atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzus Krist. Glābšanas nodoms, ka viņi pazīst un atzīst, iepazīst Dievu. Un rezultāts tam visam ir tāds, ka caur šiem visiem notikumiem Ieps iepazīst Dievu nekā nekad vēl. Viņš tiek novests pie, viņš pazemojās Dievu priekšā, viņš tiek Dievs zina kā, tagad pamāc man, es gribu iepazīt tās lietas, pamāc man, māc man arī turpmāk. Uh, Un noslēdzot, notika 42. nodaļa 77. pāns, notika pēc tam, kad tas kungs šos vārdus bija iebams acīs, tad tas kungs sacīja Elifasam. Man dusmkvēle ir iedegusies pret tevi un taviem diviem draugiem, jo jūs neesat par mani runājuši kā pienāks, ne tā, kā mans kalps ieps. Un Dievs ir ļoti dusmīgs uz šiem trījiem vīriem. Un šeit ir tas, ko es arī aicināšu. Es gribētu aicināt gati. Jo šim vārdam ir, es gribu dot arī iespēju, mums būs lūkšana. Varbūt tur, jā. Kaut vai vienkārši spēlēt, jo es gribētu aicināt, ka mēs, mums ir kāda lieta šodien jāizdara. Un tas, ko uh, pēc tam tā, kā, nu, tā, tā situācija bija, un uh, Dievs pasaka, jūs paņemat upurus, neiet pie ieba, upurējiet pirmkārt pa grēkiem saviem, ko jūs esat sastāstījuši, un tad prasiet, lai iebs pa jums aizlūdz. Un tad, kad viņš pa jums aizlūks, uh, un interesanti arī, kad tur rakstīts, 9. pantā. Un tad tēmniece Elifas, Šuhaits, Bildets un Cofars nogāja un darīja tā, kā tas kungs bija viņiem runājis. Nu, teicis. Un tas kungs uzlūkoja iebu un ievēroja viņa teiktos aizlūgums par saviem draugiem. Un, un desmitajā pantā, man patīk angļu valdā ir, teiks tā, un tas kungs atjauno iebu agrāko labklājību kad viņš bija aizlūdzis savu draugu labā, un tas kungs piešķīra Iebam divkārt to, kas viņam pie tam bija tam piederējis. Un viņam dzima no jauna septiņi dēli un trīs meitas. Dievs atjauno pilnīgi visu, atdod apakaļ, un tas, kas viņam piederēja no dzīvniekiem, viss dubultā. Un ziniet, kurā brīdī Dievs to izdara? Tad, kad viņš aizlūdz par tiem draugiem. Un tur, tur ir ieslēps noteikti piedošana. Tad, kad Dievs būtībā aizlūdz par viņiem, tā ir iestāšanās lūkšana, ka Dievu viņš iebs lūdz Dievam, lai viņš viņiem piedod par to, ko viņi iebam teikuši par Dievu visu to laiku, kamēr viņš sēdē tajās sāpēs. Un tāpēc tas, ko es gribētu aicināt, ka mēs varētu darīt šajā rītā. Ir iespējams jālūdz mums Dievam piedošanu. kādā savā situācijā, ko mēs esam pret viņu runājuši. Un arī iespējams, ka mums ir jālūdz Dievam piedošanu, ko mēs citu dzīvēs esam runājuši. Šis bija ceļš, Dievu ceļš pie Ieba. Šis bija Dievu ceļš pie Ieba. kungs iep sirdi. Ieps iepazina Dievu personīgi. Un arī tavā dzīvē un manā dzīvē, caur jebkurām situācijām, Dievs dar to pašu. Viņš grib, lai tu viņu pazīsti. Secināt, ka mēs varētu piecelties. Un šīs dziesmas laikā, Ir kaut kas, kas tev tieši nāk sirdī. Par to padomās mēs lūksim pašās beigās. Jo šim stāstam pats galvenais ir tas, ka Dievs vēlās attiecības ar mums viņš vēlējās dziļākas attiecības ar Iebu nekā Iebam bija ar viņu. Jo viņš visu, ko viņš darīja, viņš darīja tāpēc, ka cilvēki viņam bija to teikuši. Bet tagad viņš atzina pašās beigās, un tad Dievs viņam atjaunoja visu, kas viņam bija, pilnībā atdeva apakaļ. Pašās beigās viņš pasaka, Dievs, man bija daudz, ko cilvēki stāstījuši, un tikai tāpēc es tās lietas tā biju sapratis. Tagad es esmu tev redzējis kādas es tev piedzīvojis. Slavēsim Dievu!